Hola, molt bona nit, benvinguts una setmana més al Núvol de Fum, programa número 88. Una salutació, sóc Jaume Montsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM per internet o per la TDT. arrenca doncs Núvol de Fum, una hora setmanal dedicada a la música ambient, a l'experimentació i a l'electrònica minimalista. Pots estar en contacte amb el programa a través del nostre blog núvoldefum.blogspot.com o a través de la pàgina de Facebook facebook.com barra núvoldefum.com Abans de començar el programa d'avui us anuncio que demà mateix, divendres, aquí Mollet, en el Centre Cultural de la Marineta, tindrem una actuació a càrrec de Juanjo Matos, conegut com el senyor Click, que ens farà una projecció d'un muntatge que ha fet ell mateix a partir de pel·lícules de culte i que musicarà en directe allà a la Marineta. Això serà demà a partir de les 9 del vespre. No us perdeu, doncs, aquesta cita amb aquest músic molletà, el senyor Click, fundador i codirector de Netlabel Label Inocuo, i amb un estil musical i un gust musical excepcional, així que segur que ens ofereix un bon espectacle. I ara ja sí, anem cap als continguts d'aquesta nit. Aquesta setmana dediquem el programa a una d'aquestes recopilacions que que per la seva forma i tamany es converteixen en clàssics instantanis o almenys eh, en discs d'obligada escolta. Es tracta del recopilatori anomenat Audiomat, un projecte concebut i dirigit per Francisco López, consistent en 94 peces sonores de 100 artistes de Madrid, seleccionats per 19 programadors convidats. Per completar aquest immens projecte s'afegeixen quatre performances d'un software anomenat Pepa, creat per Òscar Martín, i que recombina de forma autònoma les composicions del recopilatori. En total, Audio Mat ens ofereix més de 7 hores d'art sonor madrileny, una foto força completa del panorama actual de les pràctiques d'art sonor a la capital. Comencem, doncs, a escoltar aquest recopilatori, Audio Mat, amb una selecció dels temes potser més ambientals i propers al programa. Començarem, però, amb una peça curiosa i amb sentit de l'humor, però que alhora és una denúncia que serveix per qüestionar-nos certs aspectes d'això que s'anomena art sonor. La peça la signa Antoni Maubert i es titula Metaarte Sonoro. Yo soy artista sonoro. Tú eres artista sonoro. Él es artista sonoro. Ella es artista sonoro. Nosotros somos artista sonoro. Nosotras somos artista sonoro. Vosotros sois artista sonoro. Vosotras sois artista sonoro. Ellos son artista sonoro. Ellas son artista anónimo. Sociedad de la indistinción. Soy, una mujer. Soy artista. Soy lo que me da la gana. El liberalismo libertario como agente de la indistinción después de las mujeres, después de los niños, después del desempleo, después de la inmigración. El artista anónimo trabajando únicamente en la gratuidad como vanguardia del ejército industrial de reserva del capitalismo mundialista. La falacia de la ideología de la gratuidad. La ideología de la gratuidad como aliado objetivo del capitalismo liberal. La ideología de la gratuidad no es la, gratuidad. La ideología de la gratuidad sigue la lógica capitalista en su distribución piramidal del poder y del dinero, realizando la promesa última e inesperada del capitalismo, una base esclavizada trabajando sin retribución a cambio de una desgraciada distinción simbólica y de una esperanza alzarse por encima del nivel medio de reconocimiento del artista anónimo. El arte como producto cultural, los hombres sin distinciones, la cultura mundialista, Internet, yo soy artista la cultura sonoro, tú eres artista el arte sonoro, anónimo, artista liberalismo Artista si todos somos artistas, nadie es artista. Los hombres sin distinciones. El intercambio no mercantil suplantado por la falacia de la ideología de la gratuidad. Está haciéndose pasar por la vuelta a una cultura supuestamente primitiva y anticapitalista del don, encabezada forzosamente por el artista, artista quien trabaja obviamente únicamente para su renombre, su posteridad, el prestigio o el bien público. El arte como producto cultural. El arte como ocio. Si todos somos artistas, Nadie es artista. La digitalización de los medios de producción y creación sonora así como de los medios de promoción lleva a la hipertrofía y a la saturación de la oferta artística, haciendo creer a cada individuo que es artista. Mi vida es arte. Gobernar por el caos. Mi vida es un producto de arte. Mi vida es un producto. Cada producción artística cada pasar a la posteridad pasar digital. a la posteridad digital. Cada artista merece su merece su tiempo de ocio. Cada ciudadano tiene, derecho, a ser artista. Si todo es arte sonoro, Nada es arte sonoro. Si en un momento dado el arte ha podido ser el lugar de una crítica fuera del capitalismo liberal, la saturación de oferta supuestamente artística, siguiendo el mismo modelo que la saturación de oferta del mercado de consumo, transformando una propuesta artística en producto, ha integrado el arte sonoro en la lógica mercantil capitalista. Cada artista participando a la producción masiva y a la inflación descontrolada de las propuestas artísticas es el idiota útil del capitalismo mundialista. El espectáculo como primer aliado del productivismo industrial. Prevalencia del accionista sobre el productor. Prevalencia del programador sobre el artista. Económica o artística sobre el pueblo, el asalariado. Si todos somos el artistas, Gobernar por el caos. Los hombres sin distinción. Sociedad de la indistinción. Del individualismo. Democratización del arte. Del individualismo. como ocio. Democratización del poder. De consumir. Democratización del arte. Soy lo que me da la gana. Democratización del poder. El arte como ocio. Soy lo que me da la gana. El arte como ocio. Soy lo que me da la gana. Nosotras somos artistas sonoro. Vosotros sois artistas sonoro. Si trabajas gratis, trabajas en enriquecer a alguien. Si este alguien detiene las fuerzas de producción, la gratuidad entonces, en vez de ser propuesta anticapitalista, se vuelve totalmente integrada en la lógica mercantil donde el que cree trabajar gratuitamente en nombre de la lucha antimercantil, en nombre de su propio renombre, o sencillamente por amor del arte, sirve de idiota útil del sistema. La ideología de la gratuidad como aliado objetivo del capitalismo liberal, el artista anónimo trabajando gratis, excluido de los mecanismos de retribución de la oligarquía artística, enseñando el nuevo camino de alienación a los futuros esclavos del sistema, de la oligarquía política, económica, o artística. Bé, doncs ja heu pogut esta curiosa, una en envers l'art sonor, i envers la figura de l'artista que ens ha servit per introduir aquesta recopilació Audiomat d'art sonor creat a Madrid. Continuem escoltant, escoltant Audiomat, ara amb la peça d'Enrique Tomàs, madrileny resident a Àustria, amb una interessant trajectòria que l'ha dut a participar a festivals com el Sonar, l'Arts Electrònica o l'Observatori, entre d'altres. Escoltem, doncs, la peça que aporta en aquest àudio mat l'artista sonor Enrique Tomàs. majoria de noms d'aquest recopilatori són nous per a mi, tot i que també hi ha algunes cares eh, més conegudes. És el cas, per exemple, de Jaime Munarriz, artista sonor i professor de la Universitat Complutense de Madrid. La peça que aporta en aquest audiomat es titula Docs Cogur. escoltàvem Docs Kogur, la peça d'art sonor que Jaime Munarriz aporta en aquest audiomat. I en aquest recopilatori d'art sonor també hi trobem presència de dones. Una d'elles és Gabriela Parra, amb una trajectòria que inclou composicions per a curt i metratges. i també aporta una peça doncs, en aquest recopilatori Eh, una pesa titulada Young People. Young People és el títol d'aquesta peça que Gabriela Parra aporta en el recopilatori, mega recopilatori d'art sonor de Madrid, Audiomat. Seguim escoltant-lo ara amb la peça amb el tema que ofereix un altre nom conegut, com és Lucas Bolaño, del qual ja vam presentar en el seu dia el seu darrer treball, Amarga Anagrama, editat pel segell Audio Talaia. El tema que Lucas Bolaño eh, presenta en aquest audiomat es titula Tai Chung 10893. 去的同时，你烦着我。我喜欢当你不在我身边的时候，当我看不到你，当我看不到你，你总是让我觉得很好，不好。我总是让你觉得很好，我好。真的，真的，我爱你。 今天是我的最后一次，特别的为了我而生，也答应答应自己，今生一定要做最后一次。 i continuem escoltant peces experimentals i d'art sonor, ara amb el projecte de Rafael Femiano anomenat Oikos i aquesta peça drònica i ambiental tan adient per al nostre programa. Porta el títol de Nimbus. és el nom del recopilatori que estem escoltant avui, un recopilatori amb 100 talls, 100 artistes que treballen l'art sonor des de la zona de Madrid. Una altra de les cares conegudes d'aquest audiomat i que no podia faltar tampoc a la recopilació ni en el tracklist del programa d'avui és David Mata, conegut com Erisoma, amb les seves peces musicals detallistes i cuidades al mil·límetre. Peces com aquesta que escoltarem a continuació, titulada Beyond the Wind. això era Erisoma amb aquest Beyond the Wind des de la recopilació Audiomat. Tanquem la primera part del programa d'avui amb una figura clau de l'experimentació a Espanya. Es tracta de Llorenç Barber i el seu treball amb les campanes. Fa un parell de mesos inaugurava el Festival Eufònic, després ja us penjaré el vídeo d'aquesta actuació al blog, i aquí, a Audiomat, el que fa és presentar un fragment d'un altre concert, d'un concert anomenat De Sol a Sol. Així doncs, us deixo amb les campanes de Llorenç Barber. Interludio, fragmento del concierto de Sol a Sol. És la peça de Llorenç Barber que acabem d'escoltar aquí al Núvol de Fum, tot repassant la recopilació Audiomat. recopilatori que agrupa a un centenar d'artistes de Madrid i dels voltants seleccionats per 19 programadors eh, programadors de concerts i d'events. Per completar aquest recopilatori s'inclouen 5 gravacions de Pepa, un software de composició i performance a temps real, autònom, que fa servir les mateixes peces del recopilatori per eh, remesclar-les i reformular-les. Aquest software, Pepa, ha estat desenvolupat per Oscar Martín. Escoltem, doncs, la primera d'aquestes performances del software Pepa, utilitzant les peces sonores d'aquest recopilatori en aquest arxiu, en aquest fragment de 20 minuts de duració. Thank you. Bé, doncs aquest ha sigut el fragment que el software Pepa ha fet de la performance, d'una primera performance sobre les peces d'art sonor del recopilatori Audio Mat, un recopilatori d'això mateix, d'art sonor creat a Madrid i que ha estat dirigit i ideat per Francisco López. Amb ell hem estat, eh, hem estat repassant aquest recopilatori en aquest programa d'avui, programa número 88 de Núvol de Fum. programa que podreu tornar a escoltar dissabte a mitjanit aquí mateix a Ràdio Mollet i si no, ja sabeu que tindreu disponible el podcast amb tota la informació necessària en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com També us podeu afegir a la nostra pàgina de Facebook a facebook.com barra núvoldefum.com Sense més que dir-vos, de moment m'acomiado de vosaltres. Fins la setmana que ve. Ens tornarem a retrobar, com sempre, dijous a les 10 de la nit, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, en una nova edició del Núvol de Fum.